بسم الله الرحمن الرحيم واذكر عبادنا إبراهيم إسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكية كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الترف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا <coughs> إن هذا لرزقنا ما له من نفاد هذا وإن للطاغين لشر معاب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوا حميم وغساق وآخر من شكله أزواج هذا فوج مقتهم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضيفا في النار وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار إن هذا إن ذلك لحق تخاصم أهل النار قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبع عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملئ لا إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين صدق الله العلي العظيم असां सूरत सवाद पढ़ूं पिया अलहमदिल्ला अलाह तौफ़ीक़ ॾिए इनशा अमीन मज हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा ऐं हुनजे कुरैश हुन सां जेके काफ़र जेके मञनि न पिया क़ुर खे उन्हनि जी ॻाल्हि हली पोइ अलाह ताला रसूल खे फ़रमायो त इसबिर सबर कर जीअं दाऊद अल जो ज़िक्र कर ऐं पोइ दाऊद दाऊदाम जो ज़िक्र हलियो सलेमान अलाम जो ज़िक्र हलियो हुन खां पोइ पंहिंजो अयूबल इस्लाम जो ज़िक्र हलियो हाणे ॾिठोसीं त ख़ुराशी में त दाऊद अल जो सत सोरहं दफ़ा क़राशी में ऐं पंहिंजो ज़िक्र आयो आहे ऐं हुनजो नवनि नवनि सूरतुनि में आहे सूरत बकर में दाऊद दाउदलाम जो ज़िक्र आयो त पंहिंजो हुनखे हुन जालूत जालूत खे मारियईं ऐं पोइ वरी हुनखे बादशाह मिलंदी हुन खां पोइ सूरत निसाह में ॿियनि पैगम्बरनि सां ज़िक्र आयो हुन खां पोइ सूरत माहिद ज़िक्र आयो जंहिंमहिल अलाह ताला फरमायो आयो त काफ़र जेके आहिनि यहूद वारा उन्हनि खे हज़रत दाऊद अल इस्लाम ऐं हज़रत ईसा अल जे ज़बान सां लानत कई वई आहे ॿिन्ही जे तरफ़ां हुननि ते लहानत थियल आहे यहूदियुनि ते इहा ॻाल्हि सूरत महिदा में कई वई ऐं सूरत अना में ॿियनि नबीअ सां हुनजो ज़िक्र गॾायो ऐं इसला में सूरत इस्लाम जो आयो त अलाह ताला नबियुनि खे मुख़्तलिफ़ ॻाल्हियूं ॾिनियूं ऐं दाऊद दाऊदाम खे ज़बूर ॾिनई इहा ॻाल्हि हुन में सूरत अनाज में पंजी पंजवंजाह आयत में पोइ अंबिया अलाम में ॿ दफ़ा ज़िक्र आयो पंहिंजो हिन जो हज़रत दाऊद अल जो पंहिंजो उनखां पोइ नमल में ॿ दफ़ा आयो ऐं सूरत सभा मंझि पंहिंजो आयो ॿ दफ़ा ऐं उनखां पोइ सूरत स्वाद मंझि आयो पंहिंजो एतिरे न असां सोरहं दफ़ा आयो ॾहनि घणनि नवनि सूरतनि में आयो ज़िक्र हज़रत दाऊद जो हज़रत सलैमा आलि इस्लाम जो ज़िक्र जेको आहे सत्रहं दफ़ा हिकिड़ो दफ़ो वधीक आहे नालो हज़रत सलैमा आल इस्लाम जो ऐं पंहिंजो पर सतनि सूरतनि में आहे पहिरीं सूरत बकर में जंहिं महिल जे ॿ दफ़ा आयो त सलैमान जादू कोन कयो सलैमान जेको आहे त कुफ़र कोन कयो हिकिड़ो हिकु सौ ॿ आयत में ऐं सूरत निसाह में हिकु सौ टेहठि नंबर मंझि ॿियनि नबियनि सां गॾु हुनजो ज़िक्र आयो त असां वही कयो तो ते जीअं वही कयोसीं सलेमा इस्लाम ते त ते अने आम में आयो त हीअ सालियान मज़ा हुआ हीअ पंहिंजो सभई साबरीन मां हुआ हीअ सभई नबी जेके हुआ उन सां गॾु हुनजो नालो आयो त चौरासी नंबर आयत में अने अंबिया में आयो टे दफ़ा सूरत मंझि पंहिंजो त सलेमा आल इस्लाम जो त हीउ फ़ैसिलो ऐं पंहिंजो हिनखे हीअ असां ॾिनासूं पंहिंजो इनाम हा नमल में हिन जो वधीक ज़िक्र आयो जंहिंमें जे मंतक तैर जी ॻाल्हि आहे सलफ सभा जे राणी सां ॻाल्हि आहे बादशाह पंहिंजो जीअं दरबार ठहियल पंहिंजो महल ठाहियल हुन जी ॻाल्हि आहे ऐं सूरत सभा में ज़िक्र आयो पंहिंजो त शुक्रु ऐं दा दाऊद ऐं उन ॻाल्हि दाऊद सलमा इस्लाम शुक्रु करण वारा हुआ ऐं सूरत सवाद में सतनि सूरतनि जिन जो ज़िक्र आयो हज़रत सुलमान इस्लाम जो पंहिंजो ऐं दाऊद अलाम जो हिन खां पोइ ॾिठोसूं पंहिंजो हज़रत अयूब अलाम जो ज़िक्र आयो हज़रत अयूब जो अर्ज़ु कयोसूं त ज़िक्र चई जॻहियुनि ते आहे सूरत सूरत निसाम जे ॿियनि नबियुनि सां गॾु ऐं सूरत अना में ॿियनि नबियनि सां गॾु ऐं पंहिंजो सूरत अंबिया में ऐं सूरत पंहिंजे सवाद मंझि बसि ॿिनि सूरतनि में थोरो वधीक ज़िक्र आहे ऐं उन खां पोइ उनजो ज़िक्र कंदासीं इनशा अलामिन वरी सूरत अंबिया पढ़ंदासीं हाणे वक़्तु हाणे उन खां पोइ फरमाईं त हाणे जेके आहे तूं पढ़ियूं सूरतनि मंझि त वसखुर इबादन इब्राहिम इसहक़ याक़ूबानि टिनि नबियनि जो हिते ज़िक्र आयो त इब्राहिम इसहा ऐं याकूब जो जेके टई ॼण हिक ॿिए जो इमीजिएट औलाद आहिनि हिक ॿिए जो ऐं जेके उली आइदी ऐं अबसार आहिनि ऐं असां उन्हनि खे ख़ाल ख़ालि चूंडियोसूं ख़ालिसतनि ज़िक्रदार आख़िरत जे ज़िक्र मुताबि मुतलिक़ खे चूंडियोसूं असां इन हम इन दनाल मिनल मुस्तफ़ अख़्यार ऐं असां वटि हू चूंडियल आहिनि ऐं पंहिंजो भलारा आहिनि अख़ियार आहिनि ख़ैरु अख़ियार ख़ैर वारा हिकिड़ी दुनिया जी ख़ैरु जेको दुनिया जो ख़ैरु माना दुनिया जी घोड़ा गाॾियूं गॾु हॻाॿा ऐं माल मथा पुट धीउ वञो फलाण चीर मटी बादशाह त ज़ालूं इहे खपनि इहे दुनियादारी जी ॻाल्हि पर दुनिया हीअ आख़िरत जी ॻाल्हि अख़िया पंहिंजो हुनजी त उहा आहे पंहिंजो आख़िरती ज़िक्रत दौरु ख़ालिसतन ज़िक्रत दौरु इन होम ईंदना लमिनल इंदना मुस्तफ्यार ख़ैर अक्ष वारा आहिनि इहे चूंडियल असांजा अखलसना बि हिन जे लाइ ख़ालिसतनि बि हिन जे लाइ मुस्तफ़ाइनल हिन जे लाइ बि हिननि जे लाइ चइनि जे लाइ टिनी जे लाइ फरमायो खां पोइ वरी फरमाए त वज़ वल यसा वज़ल अलिफ़िल हिन सूरत में ॼण हिन ॾहनि नबियनि जो ज़िक्र आहे त हिन तना नवनि जो नालो आहे ऐं पंहिंजो हिकिड़े जो नालो कोन्हे हाणे नालो ॾिसूं कहिड़े जो कोन्हे तव्हां ज़हन में रखो त कहिड़े जो नालो कोन्हे जंहिंजो ज़िक्र थो अचे हिन में हाणे फौरन अचिणो आहे अञा पंहिंजो ईंदो खां उहो कहिड़ो आहे पंहिंजो हज़रत आदम अल इस्लाम जो ज़िक्र ईंदो पर हुनजो नालो कोन वठिबो हिन सूरत में ऐं अहिड़ी नमूने सां ॾिठोसीं त सूरत सवाफात में हज़रत इस्माहील अल इस्लाम जो ज़िक्र आयो पर हुनजो नालो कोन हो पर नालो वरी इसहाक़ अल इस्लाम जो बाद में आयो जॾहिं ज़ब जो वाक़ियो थी हलियो ऐं इन नमूने सां हिते हज़रत आदम अलाम जो ज़िक्र ईंदो पर हुनजो नालो कोन वठिबो अहिड़े नमूने सां हज़रत मूसा अललाम जो ज़िक्र ईंदो केतिरनि सूरतनि मंझि पर उनजो नालो कोन वठिबो सूरत ज़ुमर में हुनजो नालो कोन्हे पर हुनजो ज़िक्र आहे सूरत दुखान में सूरत जासिया में सूरत कहिड़ी हुन मंझि अहिड़े नमूने सां ॿियनि सूरतनि में हज़रत मूसा आल इस्लाम जो ज़िक्र आहे त नबी असां मोकिलियोसीं कहिड़ो नबी फलाणो नबू मूसा आल इस्लाम पर पोइ हुन नालो कोन वरितो वियो अहिड़े नमूने सां हज़रत मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सलाहु जो ज़िक्र हिन सूरत में इन्हनि नमूने में आहे जो अलाह ताला मुखातिबु आहे रसूल सलाहु सां ऐं हिन फरमाईं त तोखे असां हीउ मोकिलियोसीं तोखे माना कंहिंखे हज़रत मोहम्मद मुसवा मुस खे अहिड़े नमूने सां ॼण यारहनि नबीअनि जो हिन में ज़िक्र थियो ॿिनि जो नालो कोन्हे ऐं हिकिड़े खे इन अख जे माना में तोखे ऐं हिकिड़े खे बशीर पंहिंजो छा चइबो आहे बशर सां ख़लकियोसीं बशर जे नाले सां अलाह ताला हिते ज़िक्र कयो आहे हज़रत आदम अल जो हाणे अॻिते था हलूं अलामसला वसीन फरमाइदो पंहिंजो हाज़ा ज़िकिर हाज़ हाणे त ॾिसो ॾिसंदव त तव्हां घणो दफ़ा आहियो हाज़ा माना हाणे ॾिसो हाज़ा ज़िकिर हीअ ज़िकिर आहे हीउ क़ुर जेको आहे सो ज़िकिर आहे नसीहत आहे रिमाइंडर आहे मुतक़ीन अल अल हुस्न ऐं आख़िरत जेका आहे मुतक़ जे लाइ तकवा वारनि जे लाइ सो सुहिणो रहण जी जॻहि आहे मतिलबु त हुसि न मां बि हिते रहण जी जाइ रहण जी जाइ कहिड़ी दुनिया जी रहण जी जाइ कोन्हे का हीअ दुनिया <laughs> हिते जीअं मुसाफ़िर आयो वण जी छांव में वेठो वरी हलियो अॻिते तीअं आहे मुंहिंजो हीअ मुसाफ़िरी आहे असां हले पई पंहिंजो माण्हू हिते वेठो थोरो ट्रेन में वरी लथो वरी हिकिड़े प्लेटफॉर्म ते ख़्वाब में मूं ॾिठो अॼु लाहौर में लथो आहियां मुंहिंजो दोस्त चार मुंहिंजी महिमान वेठा कनि पंहिंजो आऊं वरी वियो आहियां अॻिते तुंहिंजो हाणे अहिड़े नमूने सां पंहिंजो हलण जी ॻाल्हि आहे स्टेशन कोन्हे हिते हुस्न महाब जेको आहे सो क़यामत जे ॾींहं में आहे हाणे हुस्न महाब जी ॻाल्हि थी अचे हिते त आख़िरत जी त आख़िरत में नबी पाक जेके जन्नत में वेठा हूंदा उहे कहिड़े नमूने सां उन्हनि जो ज़िक्र आयो ऐं उनखां पोइ वरी ज़िक्र ईंदो जेके काफ़र जेके जहन में वेठा हूंदा उन्हनि जो ज़िक्र हाणे हिते तमामु सुहिणे नमूने सां हिकिड़ो ॿिन्ही जो मुआज़िनो कयो वियो आहे ऐं वरी आख़िर जेके काफ़र आहिनि उहे चवंदा त असांखे जो यार हो हिकिड़ो असांखे त वणंदो कोन हो घणो पर पोइ असीं हुनखे इस्तेज़ा कंदा हुआसीं सां नफ़रत कंदा हुआसीं उनजी मसख़री कंदा हुआसीं पर पोइ उहो किथे आहे असां सां हुन में कोन्हे को पोइ उहो वेठो हूंदो जन्नत में पर इन खां अॻु में सूरत सौफ़ात फाति वरी जेके जन्नती आहिनि उहे चवंदा त पंहिंजो उहो असां सां गॾु हिकिड़ो यार हो चवंदो हो तूं हिन नबी जे पया लॻो आई पोइ हाणे उहो अलाए किथे आहे पोइ हिनखे ॾेखारे न त उहो वेठो अथई जान में हाणे अहिड़े नमूने सां सूरत ऐराफ़ में जेको आहे सो अलाह ताला ज़िक्र कंदो त हिकिड़ो जेको ऐराफ़ में मथां ई जॻह ते वेठल हूंदो पोइ ॾिसंदो पियो त हू वञनि पिया जन्नत में हू वञनि पिया दोज़ख में पोइ अहिड़े नमूने सां जनत दोज़ख जी ॿियनि सूरतनि में बि ज़िक्र आहे पर अहिड़े नमूने सां ई मज़ेदारु हिकिड़ो तमामु सुहिणी हिकिड़ी सीन पेश थी थिए जंहिं महिल जेको तव्हां ॾिसो था जन्नत खे ॾिसो था जनम खे ॾिसो था जन्नत में जेके माण्हू वेठा आहिनि ॾिसो था जनम में जेके माण्हू वेठा आहिनि छा पियो थिए हिकिड़ो तव्हांजो हिकिड़ो सुहिणो हिकिड़ो नक्श चिटियल आहे सो तव्हांखे ॾिसण में अचे थो हाणे उहो नक्श था ॾिसूं त जेको जन्नत जो आहे सो कहिड़े नमूने सां अलाह माण्हू ताला पंहिंजो चिटे थो चए थो हा रा ज़िक्रु उअ इन मुतिन हुस्न माब मुतिन लाइ सभिनी लाइ न रुगो नबियनि जे लाइ पर सभिनी मुतिन परहेज़गारनि जे लाइ ईमान वारनि जे लाइ जेको आहे हुस्न माबी रहण जी जाइ आहे कहिड़ी आहे जनातिन अदन अदन जी जनत आहे मुफ़त हतन मुफ़त अबुआब उन्हनि जे लाइ सभु दरवाज़ा खोलिया वेंदा यानी हीअ बि दरवाज़ा जंहिं सां वणे जंहिं दरवाज़े खां माण्हू लंघे हिन दरवाज़े खां दरवाज़े खां अठ दरवाज़ा जनत मुंहिंजो मुफ़त मुत खे ई नफ़ी हा हू टेकॾे वेठा हूंदा मंझि ये त हू न फी भई मेवा आहिनि आहिनि हिते रुॻो मेवनि जो ज़िक्र आहे ॿियनि हंधि वरी लाइ तैरनि ॿियनि शयुनि जो आहे ज़िक्र हिते मेवनि जी ॻाल्हि आहे मेवा खाओ भले हुजा मुंहिंजो यार पियो छो मूंखे इकबाल साहिबु त पंहिंजो असां मोकिलियूं अंब तोखे अंबनि जी मौसम अची वई आहे हाणे थियणो आहे बसि अंब हाणे अंब अंब अंब अंब वेठो करे मुंहिंजो अंध त अलाह ताला जो पंहिंजो जिनत थियो मेवो ठाहियो आहे सिंध जे लाइ ऐं वीचारे काशिरे साहब खे अलाह ताला पंहिंजो मक़फ़त करे बख़्शे ऐं हुनजो औलाद खे अलाह मुसल अहिड़ो सुहिणो सिंधड़ियूं ऐं फलाणा अलाए कहिड़ा कहिड़ा ॿिया बि त घणा ई माण्हुनि कोशिशि कई आहे पर पोइ हुनजो बाग हाणे भलो थियो आहे हुनजी घणी ॻाल्हि पई हले पर मीरपुर ख़ासि में ठाहियो ऐं अंग्रे पंहिंजे अंग्रेज़नि जे पंहिंजे फार्म ठाहियो ऐं सकरनि में ठाहियो ऐं पोइ हुते आज़मायाऊं पोइ हाणे काछेले साहिबु किथां सिखियो हूंदो अलहमिल्ला पर पोइ असां फार्म में हुआसीं हिन मीरपुर ख़ासि वारे में पंहिंजे सकरनि में बि असांजो मामू हो हुते भई अलाह ताला हाणे हार्टीकल्चर जेको आहे टंडे जाम वारो हो त हाणे ख़तमु थी वियो आहे शायदि फिटी वियो आहे बाग़ बसि महाराज हाणे फरमाए थो तर्फ़े सुहिणियूं हूंदियूं पंहिंजो अखियुनि वॾियुनि वारियूं नज़र हेठि खनि झुकियल वारियूं ऐं हिकु जेॾियूं हिक उमिरि वारियूं हा दा मां हिसाब हिते हूंदो हुओ जेको तव्हां सां वाइदो कयो वियो आहे योम हिसाव इन हाज़ाल रिस्क हीउ तव्हांजो रिस्क आहे जंहिंमें का खोट कोन्हे माना हीउ खुटंदो कोन हीउ जेको आहे रिस्क जेको आहे सो पियो हलंदो कोन खुटी वञे हलियो वरी दम थो आहिनि तंहिंजे लाइ बुछड़ी जॻहि बरो आहे बरो बुरो टिकाणो आहे बुरो ठिकाणो आहे साईं लिखो बुरो ठिकाणो जहनम कहिड़ो ठिकाणो आहे हुनजो जहनम ठिकाणो आहे हुनजो हुन में सणंदो आहे जो लफ़्ज़ वरी ईंदो में हा पोइ उहा कहिड़ी न बुछड़ी जाइ आहे हा हा इहा जॻहि फल यज़ूखू हमीमुनि ग़साकुनि पोइ भले त चखनि पंहिंजो गरम पाणी ऐं पंहिंजो कुएं जेका थींदी आहे उहा हुनखे काराबी उहा आख़िर में शकल अज़वाज ऐं हुन जहिड़ा ॿिया कई अज़वाज कई हुन जहिड़ा कई ॿिया अज़ाब आज़ा फ़ौजनि मोकहिमन महाकुम हीअ फ़ौज लंघी आई आहे तव्हां सां गॾु ला मरहबम बि हिननि खे का मरहबा कोन्हे हीअ तव्हां सां गॾु आहिनि हिन धरती ते पर हिनखे मरहबा कोन्हे आख़िरत मंझि इन होम साल इहे सड़ंदा जहान में हाणे हुते हुयो यसल आहे हाणे आयो सालन नार सल साल सल सलात इहो सभई लफ़्ज़ जेके आहिनि से बाहि जे सेख सां वास्तो रखंदियूं ॻाल्हियूं ऐं बाहि में उछलजण जी ॻाल्हि उहा आहे सलाद बि इन लफ़्ज़ में आहे उहो बि माण्हू जी तपसिया थिए थी इंसान जी पंहिंजे जेकॾहिं निमाज़ थो पढ़े या जेको सलाद थो मोहम्मद मुस्वा सलाह हुन ते मोकिले इहे लफ़्ज़ सभई उन इन जा सवाल सलम जा निकितल आहिनि कालू बल अंथुम वरी उहे हिक ॿिए खे चवंदा पर तई तई चवां तई आयो जेके जंद में वेंदड़ जेके विछड़ा आहियो उहे असीं कोन आहियूं हू पाण बि हूंदा हिक ॿिए खे चवंदा ईअं मरहबा कोन्हे काथु कदमा तव्हां असां अॻि में आया आहियो हिते जान में तव्हां असांजा अॻु आहियो ऐं हाणे बुछड़ी जॻह अथव यारहण जी कालू रब नदम लाजा चवंदा हे असांजा रबे अॻियां आंदे हाबन हिन खे वधीक ॿीणो अज़ाबु ॾिए असांखां वधीक सल ॿिए हंधि अलाह ताला फरमाए थो त ॿिन्ही खे अज़ाब ठीकु ठाकु अथव भले भई मज़ो करे वञो ॿिन्ही खे हिकु जेतिरो अथव ख़बर कोन थी पए ॿिए कंहिंखे त हुनखे केतिरो अज़ाब आहे तव्हांखे केतिरो अज़ाब आहे असांखे ख़बर आहे सभिनी खे अज़ाब आहे पूरो वकालू माल अला लाना रे ज्वाल हाणे चवंदा त असीं छा थियो आहे असांखे जो असीं ॾिसूं नथा उन यारनि खे माण्हुनि खे गुज़ार मिनल अशरार जिन खे असीं छॾींदा हुआसीं त शरीरनि में करे मतिलबु त बेकार सम्झंदा हुआसीं असां त असांजा कोन्हनि शरीर आहिनि अतख नम छा छा उन वरितो हो सो उन्हनि खे मस्ख़री करे अमज़ागत अन हमल अबसार या असांजूं अख़ियूं लड़ी वियूं आहिनि फिरी वियूं आहिनि असीं ॾिसूं कोन था छा थियो आहे असीं कोन था ॾिसूं असां जूं अखियूं लड़ी वियूं आहिनि फिरी वियूं आहिनि उनखां इन हक़ुनि त बेशक इहो हक़ु आहे झगड़ो दौर जो जो हिक ॿिए सां झगड़ो वेही कनि हुते कुल इन मां मुन हे रसूल पाक सलाहु वसलम मोहम्मद मुस्तफ़ा चओ इन्हनि खे काफ़रनि खे ऐं हे ईमान वारो चओ इन्हनि काफ़रनि खे त अन इन मां अन अम रसूल पाक फरमायो त आऊं मुंज़िर आहियां माण्हू डिॼारींदड़ु डिॼण वारो ऐं इन मां इलाहिन इलाह वाहिदार ऐं अलाह खां वाहिद कहार खां सवाइ ॿियो को अलाह कोन्हे को रब समा वाद उहो रब आहे आसमाननि जो ऐं ज़मीन जो हुमा बेन होमा ऐं जेकी आहे हुनजे विच में हुननि जो रब उहो ई आहे हुमा बइन होमल अज़ीज़ल ग़फ़ार ऐं हू ज़बरदस्तु आहे बख़्शींदड़ आहे ताक़त वारो आहे सगारो आहे अज़ीज़ इज़त वारो अज़ीज़ हुनखे जेको इज़त वारो सगारो ताक़त वारो अज़ीज़ उल गफ़ार बि बख़्शन वार बि आहे इज़त वारो बि आहे हिकिड़े पासे जो केरु हुन सां पुॼी नथो सघे ऐं बख़्शण वारो बि आहे गुनाहगारनि खे बि बख़्शे थो सूरत राज में महफ़रमाईं त गुनाहनि जे हूंदे बि आऊं बख़्शियां थो गुनाहनि जे हूंदे बि आऊं जेको आहे रहमत थो करियां राम थो करियां हाणे इहा ॻाल्हि हले पई कुल हूअ नब उन अज़ीम चओ त इहा वॾी ख़बर आहे कहिड़ी वॾी ख़बर आहे क़यामत जी वॾी ख़बर आहे नब नब अम ये तसालून अन नबल अज़ीम जेका सूरत नबा में कुल हूअ नब उन अज़ीम चओ इहा वॾी ख़बर आहे अंतुम अन हो मोरिदून तो इन्हनि खां मोह मोड़ींदड़ हुओ क़यामती ॻाल्हि ॿुधंदा हुओ त तव्हांखे वणंदी कोन हुई तव्हां चवंदा त इहा कूड़ी ख़बर आहे कूड़ी ॻाल्हि आहे अंतुम अनहो मोर एराज़ कंदा हो अंथुम अन हो मोरे तव्हां ऐराज़ कंदा हुओ मुंहिंजी मोह मोड़ींदा हुओ ॿिए पासे नज़र कंदा हुओ मां कान लीअ मिन इल्मिन बिल मल इल आला रसूल पाक सलाह चए त मूंखे ख़बर कान्हे मल आला जो छा हाल आहे मतिलबु त उन उनजो मतिलबु त उन उहे छा पिया सोचीनि छा पिया रिथीनि छा पी कहिड़ी पिया ॻाल्हि कनि मां खां हुन लीए हाणे ॿियो दफ़ो मलाल आला जो ज़िक्र आयो सूरत साफ़ात में मलाल आला जो जपीन था जेके जिन आहिनि शयातीन आहिनि उहे ख़बरूं था जपीन उन माना में ऐं हिते ई ख़बर आई त रसूल पाक सलाह सम्झो चए त मूंखे मलाल आला जी ख़बर न आहे हाणे मतिलबु त हिन में जेको हज़ूर पाक सलाह खे केतिरो इल्मु आहे पर जेको अलाह ताला हुनखे इल्मु ॾिनो आहे सो वॾो आहे तव्हां ऐं असां खां वॾो आहे इन करे इन ॻाल्हि में जहिड़ो करण जो इल्मु हेतिरो ऐं होतिरो हेतिरो न आहे होतिरो न आहे लाहौल तव्हां ऐं असांजो इल्मु केतिरो आहे मुंहिंजो ॾिसो त आइन्स्टाइन जो इल्मु त ॿियनि माण्हुनि खां मथे आहे पर हाणे नबीत कोन्हे को नबीत कोन्हे छो जो हुनखे आख़िर जी ख़बर न आहे हुनखे ॿी ख़बर न आहे पर हुनजो त हेॾो वॾो साइंटिस्ट को ॿियो आहे पर नबी पाक सलाहु आख़िरत जो नबी आहे मदद हिन धरती ते आसमान अलाह ताला मोकिलियो आहे हुनखे हुनखे सॼी ख़बर आसमान ज़मीन जी जेका ॾिनी अथई सा ॾिनी अथसि हाणे तव्हांखे मूंखे मुंहिंजे पीउ खे ॾाॾे खे तव्हांजे पीउ ॾाॾे खे कोन ॾिसो आहे पोइ हाणे पर आहे तव्हां जहिड़ो कयो त हुनजो न छा आहे पर पाण अहिड़ो बि कोन्हे जेको अलाह ताला खे जेके ॿिया बि एतिरा इल्म आहिनि केतिरियूं ॻाल्हियूं आहिनि जेके न कंहिं नबी कोन ॿुधायो अथसि कंहिं फ़रिश्ते खे कोन ॿुधायो अथसि क़यामत कॾहिं थींदी मसलनि त कंहिंखे कोन ॿुधायो अथसि त उहा पंहिंजी ॻाल्हि आहे हिन में जहिड़े करण जी कहिड़ी ॻाल्हि आहे माना मरी त मुंझी था मरो हिकु ॿिए खे लठियूं था हणो हिक ॿिए खे मारियो था वॾा पंहिंजो आहे नबी खे इल्मु आहे न आहे तव्हां जेतिरो तव्हांखे आहे छा नबीअ जो इल्म जो त ईअं तव्हां पाण खे पढ़ायो त हू बि असां जहिड़ो आहे असांजो वॾो भाउ आहे असांजो नंढो भाउ आहे वॾी ख़राबु ख़बर आहे وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبع عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون जंहिं ते उन्हनि चौप चौ कई कहिड़ी ॻाल्हि चौप चयो कई कहिड़ी ॻाल्हि यख त सिमुन जहिड़ो कयूं वरितल पाण में ख़ुशुम पाण में जेको मुजादिलो थींदो लफ़्ज़ लफ़्ज़ी गुफ़्तगु जहिड़ो ई यू हा इलाही अन अन मां नज़ीरुम मुबीन मूंखे रुॻो इल्मु आहे जेको मूंखे वही कयो वियो आहे इन अलाह ताला मूंखे ॿुधायो आहे जेको सेखारियो आहे ऐं ॿियो कुझु कोन आहियां सो आहे नज़ीर ऐं मुबीन पधरो पधरो डिॼारींदड़ ऐं सिर्फ़ु आहियां मुंहिंजी ज़िमेदारी एतिरी आहे इस कॉल रब बुक लिल ते इन्नी जाइलुन फिल अर्द इन्नी इन्नी ख़ालिकुन बशरम मिन तीन हाणे हुते सूरत बखर में हो इन्नी जाइलुन ख़लीफ़त फिलहालु हाणे हिते अलाह ताला फ़रमाए थो पर हिन नालो कोन थो अचे केरु कंहिंखे थो पैदा करे बशर खे पैदा थो करे बशर आदम आदम मञा पैदा थियो आहे अलफ दाल मीम आदम आदम माना पंहिंजो मिठी मञा पैदा थियो आहे इताल रब कल मलाओ इन ख़ालिखुनि बसरनि ऐं ख़ली ख़लकण वारो आहियां बशर बशर आहे बशारति ख़ुशिखबरी ऐं अदम आहे मिठी ऐं पंहिंजो ख़लीफ़ो आहे अलाह ताला जो वाइस इहे हज़रत आदम अलाम जा मुख़्तलिफ़ पंज नाला आहिनि जेके क़ुर शरीफ़ में पंहिंजनि नालनि सां सॾिजे थो हिते बशर जे नाले सां सॾिजे थो इंसानु आहे जो नसीह नसीह माना विसारी ॻाल्हि जेको अलाह ताला जो हुकुम हो उन करे इंसानु आहे इन करे आदम आहे इन करे बशर आहे हाणे नज़ीरुनि ख़ालिकुनि बशरुनि मिन तीन मिटी मिजाऊं पैदा करण वारो आहियां बशर फैज़ा सवैत हू पोइ जॾहिं हुनखे सीधो सिधो थी वञे हलियो फ़ख़्त फी मिर रूही पोइ जॾहिं आऊं फूकियां हुन में पंहिंजो रूह हाणे पंहिंजो रूह हुन में फूके थो पंहिंजो रूह छा आहे कहिड़ी ॻाल्हि आहे उहो अलाह खे ख़बर आहे इहो मतशाह वियात में आहे इहा ॻाल्हि असांजे वस खां मथे आहे जो असीं सम्झी सघूं त छा आहे कहिड़ो रूह आहे मुंहिंजो रूह मूं हुन में फूकियो अलाह ताला फरमाए थो व न फी फ़ीअ मिर रूही फ़ख़ु लहू शाजदीन पोइ हुनखे सजदे करण वारनि मा थी पियो यकदमि जे वक़्त हुकुम जॾहिं हुनमें रुह फुकिया जेसिताईं भूतो हो तेसिताईं ॾिठऊं त बूतो आहे ठहे पियो ठहे पियो ठहे पियो ठहे पियो केतिरो वक़्तु लॻो पोइ हदीस शरीफ़ में आयल पोइ चालीह ॾींहं ईअं थियो पोइ चालीह ॾींहं ईअं थियो चालीहो ॾींहुं थियो भला छा मतिलबु इहा की हदीस आहे पर उन माना आहे पाण जेके सोचींदा वीचारींदा उन मां वॾियूं माना कढनि था पर पाण असांखे अकुलु आहे कोन को पोइ वरी वेठा जहिड़ा कंदो जिथे किथे इन करे हिन ॻाल्हि खे असीं हिते रखी छॾियूं जल अजमाउन पोइ सभिनी मलाइकनि हुननि खे सजदो कयो इलाह एक्सेप्ट सवाइ जंहिंखे मूं पंहिंजे हथनि सां ठाहियो भई ई अदई ई माना आहे पंहिंजे ताक़त सां पंहिंजे अमर सां पंहिंजे हुकुम सां पाण अलाह ताला जा हथ मतिलबु त असांखे असांजे हथनि वांगुरु कोन्हनि को अलाह कहिड़े नमूने सां पर हिन जी माना त असां पंहिंजे ताक़त सां पंहिंजे हुकुम सां ठाहियो आहे भई ई पंहिंजे हथनि सां तौरात में बि आहे त असांजे हथनि सां ठाहियो हुन सभु अस तक बर्त छा तो तकबुर कयो वॾाई कई आम कुंत मिनल आलीन या तूं वॾनि मज़ा आहीं को अहिड़ो वॾो आहीं मोतबर थी वियो आहीं हलियो जो पंहिंजो मुंहिंजो हुकुम नथो मञी ऐं ठाहिण वारो तोखे वांगुरु आहियां मुंहिंजो हुकुम तूं नथो मञी काल अञा ख़ैरु चयो आऊं हिन खां भलो आहियां सभु कहिड़ो थो ॾिए त ख़लक तनी मिन नारनि तो मूंखे बाह मञा पैदा कयो आहे उहा ख़लक त हू मिन तीन तो हिन खे मिठी मां पैदा कयो आहे हाणे कंहिं तोखे जे ॿुधायो त भई बाहि जेका आहे सा भली आहे मिटीअ खां मिठी जेका भली आहे बाह खां कहिड़ी शइ कहिड़ी खां भली आहे तोखे कंहिं सम्झायो हाणे शैतान खे इहो ख़्यालु छो जो आऊं बाह मां ठहियलु आहियां यूदी जेको चए थो छो जो आऊं इब्राहिम जो औलादु आहियां याक़ूब जो औलादु आहियां तंहिं करे आऊं भलारो आहियां पर तूं रदि थियल आहीं मरदूद थियल आहीं तोखे लानत कई आहे दाऊद अलाम जे वात ज़बान सां मुबदान मुबारक सां हज़रत ईसा साल जी ज़बान मुबारक सां तोते लानत थियल आहे या मतिलबु त जेकॾहिं बुछड़ो आहीं त पोइ ईअं आहीं जेकॾहिं चङो आहीं साल हिन मज़ा आहीं त पोइ सुठो आहीं अलमदिला तूं वक़्तु त माण्हू जेकॾहिं चए या शैतान जेकॾहिं चए आऊं भलो आहियां फलाणे खां फलाणे सबब जे करे त पोइ उहो उनजो मतिलबु कहिड़ी ॻाल्हि थी काल अञा ख़ैरु उमेन हो रजीम निकिर हितां तूं तड़ियलनि तरियल आई रजम थियलनि मजा आईं जंहिंखे पथर हणिजे उहो रजम थियो रजम रजमल धिकार जे हुनखे धका धकारे लठियूं हणी हुनखे पंहिंजो छा चइबो आहे पथर हणी हुनखे ऐं हुनखे डोड़ाइजे उहो चयो रजीम उहा इन अलाई इलाही ऐं तोते योम ॾींहं ताईं क़यामत ताईं तो उते लहानत आहे सॼी दुनिया लहन पई कंदी हिन औस बिल्ला हिन शैतान रज़ीम लहानत अला शैतान अहिड़ा कनि काल रब फानज़िरनी इला यो में ब आसून पोइ चए थो मूंखे छॾ थोरो वक़्तु जेसिताईं पंहिंजो मोहलत ॾे क़यामत उथण वारे ॾींहं ताईं अलाह ताला चयो न उथण वारे ॾींहुं ताईं तोखे मोहलत कोन थो ॾियां पर तोखे मोहलत ॾियां थो तूं घुरी आहे जेका सो तोखे ॾियां थो उन वक़्तु ताईं जेको मालूम आहे मूंखे यानी ख़ासि वक़्तु आहे काल इफ़ाइन खे मिनल मुंज़रीन तूं मोहलत ॾियण वारनि जहीं इलाही वक़्तु मालूम हिकिड़ो वक़्तु आहे जेको मालूम आहे मूंखे ॿिए कंहिंखे मालूम कोन्हे <laughs> मालूम आहे पर रुगो मूंखे मालूम आहे ॿिए कंहिंखे मालूम न आहे काल फप इज़त ई कयन अजमीन तुंहिंजी इज़त थियो कसम त आउं सभिनी खे पंहिंजो भुलाईंदुसि रोकींदुसि इलाह इबादख मिनल मिन हुमल मुख़लसीन सवाइ तुंहिंजे मुख़लस बाननि जे काल फल हक़ु वल हक़ु अकूल पोइ हक़ु इहा आहे ऐं आउं हक़ु चवां त अमल अन जहनम मिनक उहो मिमन तब अख मिन हुम अजमाइन त जेके तुंहिंजा तोखे ऐं जेके तुंहिंजा पोयां लॻा आहिनि सभिनी खे जहन में मोकिलींदुसि हाणे हिते असीं वक़फ़ो था करियूं इनशा आमीन ऐं पोइ वरी अॻिते पढ़ंदा अलाह वफ़लना वरक़मना वरज़ुकना वफ़ज़ना वरना सवात المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم